წმინდაო დიდო მეფეო დავით აღმაშენებელო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის საკვირველება რომელი ქმენ უფალო წმინდისა შენისა შორის კეთილმსახურისა მეფისა დავითისა ზესთა ახტების გონებასა სიტყვის მოქმედთასა რამე თუ ადიდე იგი სახელისათვის შენისა ვიდრე დახსნამდე სარკინოსთა წყინვალეთა მიერ ძლევათა ყოვლად საკვირველთა ხოლო შემდგომა დახსნისა სარკინოსთასა დიდებულ ყავ ნიშთა მიერ საკვირველთა რომლისა ოხითა მოეც სულთა ჩვენთა დიდი წყალობა